Polisemio en Esperanto Unua parto Polisemio e la antiqua greca estas la facto che io havas plurain signifoin. Pro tio, oni usas TIUN terminon ancao rilate ĉar char multai ili havas plurain almenaŭ du signifoin. Iam mi audis che en Esperanto contraue al natura e lingvoi, ciu vorto havas nur unu nuran signifon. Tiu, kiu assertis tion, lau shaine scis ion pri esperanto, sed ne suffice, char ciu esperantisto scias, ki tiu ne veras. Tiu estas, multae esperantae vortoi havas du au plida signifoi. Versaine ne eblas che in linguo che o servu al normala comunicado in complexa socio, tiu vorto havas nur unu signifon. La autor de Wikipedia articolo pri polisemio assertas che estas afero de lingua economio che por esprimi diversa signifoen suficias unu nura vorto. Sed rilate esperanton, li attentigis pri jeno – in la essenzo de Esperanto cusas tendenzo che ne existu tiom da ebloi, tio estas tiom da polisimiae vortoi, i povus conduci al confuso. Do ofte ni havas in la internazia lingvo du au plida vortoi por nur unu vorto in alia lingvoi. Mi montras nur mal multan exemploin e la Portugala. Maldextre, Esperanto dextre bala kuglo bombono banco Venco. banco cartera monoju scribo tablo manga mango manico pasta pasto teco paperuyo ministro faco salto salto calca numo aquo falo. Tamen existas polisimio in Esperanto. Vido la nombroin de signifoi exemple de jenai vortoi, lau pivo. Colisii du, folio tri, fresha quar, movado quin, montri ses, classo sep, contrau hoc colonio nao. Kotopo kotopo de dec tri signifoi. Kiel estigas polisemio en naturae lingvoi? Tio estas afero de la evoluo de tiui lingvoi. Ec estas novae sensoi, novae factoi en la socio, ca io comenzas usi por tiu vortoen kiui iam existas kai alia samlingvanoi ripetas tion uson. Esperanto estas tute alia. Gi esis creita, artefarita. Zamenhof creis la vortoin basigiante cefe sur la latina, sed ancao sur modernae europae lingvoi. Li esis tute libera por crei vortoin, sed, char li profitis de vortoi, pli exacte radicoi de vortoi de aliae lingvoi, li ofte transponis ancau la polisimion de tivi vortoi al esperanto. Venontan mardon mi daurigos cition articolon.